Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Արցախում չպարզված հանգամանքներում 21-ամյա զինվոր է մահացել։ Հայկական առաջապահ ստորաբաժանումները կասեցրել են հակառակորդի ինժեներական աշխատանքները։ ԵՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Վեննայում տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Տաշիր բարեգործական ընկերությունը հերթական ֆինանսական աջակցությունն է տրամադրել Արցախի բազմազավակ ընտանիքներին։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մարտի 26-ին ժամը 18:40-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1998 թվականի ծնված ժամկետային զինծառայող Արա Գեորգի Արաքելյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունն է հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ մարտի 26-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում Այն զորամասի նախկին Զինավանի տարածքում պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ կրտսեր սերժանտ Արա Գյորգի Արաքելյանի մահացու եւ կրտսեր սերժանտ Անդրանի Կոմիտասի Կոշկանյանի ցախդաստակի շրջանի հրաժանային վնասվածքներ ստանալու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, կատարվում է նախաքննություն։ Նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է դժողների ծառայակիցը ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քննչական եւ դատավարական գործողություններ դեպքի բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ հետազոտումը ապահովելու ուղղությամբ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում մարտի 26-ին Բերթավան գյուղի մերձակայքում տեղակայված մարտական դիրքերի ուղությամբ միջդիրքային տարածքում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել մոտեցնելով իրենց դիրքերը։ Ինչպես հայտնել են Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, չընթարկվելով հայկական առաջապահ ստորաբաժանումների նախազգուշացումներին, ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պատասխան կրակով հակառակորդը լրացվել է, ինժեներական աշխատանքները կասեցվել։ Հայկական կողմից դժվարներ չկան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը անդրադարձել է միջադեպին հերքել երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից իրենց դիրքերը առաջ տանելու մտադրությամբ ինժեներական աշխատանքներ կատարելու մասին տեղեկությունը։ Ըստ ադրբեջանական կողմի միջադեպը տեղի ունեցել, որի ժամանակ ադրբեջանական բանակի զինծառայող է զոհվել։ Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն վաղը ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Սեսուլան գյուղից դեպի հյուսիս արևմուտք ընկած հատվածում։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 28-ից 29-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Ավստրիայի Հանրապետություն։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ Վեննայում տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հայտնի է այցելության օրակարգը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ առաջիկա հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվելու Արցախը հակամարտության կարգավորման բանակցություններում ներգրավելու հարցի շուրջ։ Վարչապետը նման հայտարարությամբ հանդես եկել ազգային ժողովում պատասխանելով падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի հարցին։ Պատգամավորի հարցին, թե կարելի է ենթադրել, որ Իլհամ Ալիևի հետ առաջիկա հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվելու նաև Արցախը բանակցություններում ներգրավելու հարցի շուրջ, վարչապետը պատասխանել է. Ադրբեջանի նախագահի հետ մեր քննարկումներում ասել եմ իմ դիրքորոշումը, որ սկզնական փուլում առնվազն այդ հանդիպումները կոնկրետ օրակարգ պետքա չունենա։ Պետքա լինի հարցերի լայն շրջանակ եւ այն ինչ որ մեզ հետաքրքրում է, հենք ուղղակի պետքա մտքեր փոխանակենք տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Քննարկումները կլինեն նախկինում հնչած հայտարարությունների շրջանակներում Եվ այո, այն ինչ որ հայտարարել եմ Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստում, դա ըստ էության այն օրակարգն է, որով մենք գնում ենք բանակցությունների, քննարկումների եւ ըստ էության այն պլատֆորմն է, որի վրա հիմնվելու ենք հետագա բանակցային ողջ գործընթացում։ Այսի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում կունենա նաև Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցի եւ նախագահ Ալեքսանդր Վանդեր Բելենի հետ։ Նախատեսված է նաև վարչապետի հանդիպումը նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մեկնաբանելով Փաշինյան-Ալիև առաջիկայում կայանալիք հանդիպումը, ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը կարծիք է հայտնել, որ այդ հանդիպումից պետք չէ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններում բեկումնային առաջընթաց ակնկալել, քանի որ հակամարտությունը կողմերի միջև չի թույլատրել։ Սակայն քաղաքագետի դիտարկումներով Բաքվի քաղաքականությունը ներկայապահին առավել սադրիչ է դարձել, ինչը հաստատում են վերջերս տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղում լարվածության թուլացմանը, փորձագետի կարծիքով դա ժամանակավոր բնույթ է կրում եւ ադրբեջանական կողմը ուղակի սպասում է, որ կրկնի 2016 թվականի դեպքերը։ Ռուս փորձագետը ընդգծել է, որ Բաքուն ընդհանրապես չի փոխել իր դիրքորոշումը Ղարաբաղը բանակցային գործընթացին ներգրավելու հարցում։ Այսօր Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները եւ ողջ հայությունը գտնվում են շատ լուրջ տեղակատվական պատերազմի մեջ։ Դա այսօր չէ, վաղուց է այդպես։ Այս մասին Հայաստանի ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին ասել է падգամավոր Արման Աբովյանը թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, օգտագործելով լկտի սուտը, փորձում են միշտ հիմնավորել այն քաղաքականությունը, հայի ատելության քաղաքականությունը, որը ворթեգրել էին երկար տարիներ առաջ։ Նշել է նա, հիշեցնելով, որ ապրիլի 10-ին լրանում է Մարաղայի ցեղասպանության 27 տարին։ Անհրաժեշտ եմ գտնում, որ այս հարցի շուրջ ազգային ժողովի կողմից լինի հատուկ հայտարարություն, նաև որոշակի միջոցառումներ, որոնք թույլ կտան մեզ ոչ թե օգտագործել այս իրադարձությունների հիշատակը որպես գործիք, ոչ մի դեպքում, այլ առաջին հերթին թույլ կտան մեզ հիշեցնել, թե ում հետ մենք գործ ունենք, ում հետ ենք մենք այսօր բանակցում։ Դրա հետ մեկտեղ դա կլինի եւս մեկ առիթ միջազգային հանրությանը ցույց տալ իրական դեմքը, պատկերը այն պետության, ում հետ մենք այսօր փորձում ենք հասնել որոշակի համաձայնությունների, ասել է Աբովյանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալուոնը հարցազրույց է տվել ԱՄՆ հայդատի հանձնախմբի գրասենյակի կառավարության հետ կապերի գծով տնորեն Ռաֆի Քարքաշյանին, որի ընթացքում նա Արցախի մշակույթի եւ արցախցիների նկատմամբ ունեցած հիասմունքից բացի խոսել է նաեւ Միացյալ Նահանգների Արցախի նկատմամբ սահմանած մի շարք սահմանափակումների վերացման անհրաժեշտության մասին։ Հարցազրույցի ընթացքում կոնգրեսականը հիշեցրել է, որ վերջերս դիմել է ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների հարցերով հանձնաժողովին, կոչանելով 2020 թվականի բյուջեի նախագծի շրջանակում Արցախի հանրապետությանը տրամադրվելիք օգնության չափը ավելացնել։ Այսօր տեղի ունեցավ ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկած էր օրեսդրական նախաձեռնությունների մեծ ցանկ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Նախքան օրակարգին անդրադառնալը խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ներկայացրեց Արցախ-Կանադա բարեկամության խումբ ստեղծելու մասին հայտարարությունը։ Մարտի 19-ին Կանադայի համայնքների պալատում ձևավորվել է Արցախի ժողովրդի հետ խորհրդարանական բարեկամների խումբ, որին մինչ այժմ միացել են 7 падգամավոր։ Արցախի հետ համագործակցության պատրաստակամություն հայտնած падգամավորների խմբին արդեն ուղարկվել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի շնորհակալական նամակը։ Երախտագիտությամբ ընդունելով Կանադայի համայնքների պալատի падգամավորների 2019 թվականի մարտի 19-ի հայտարարությունը Արցախի ժողովրդի խորհրդարանական բարեկամների խումբ ստեղծելու մասին, վերահաստատելով Արցախի հանրապետության հանրությունը բարի դրացական հարաբերություններ հաստատելու բոլոր ազգերի հետ հիմնված ժողովրդների իրավասարության եւ ինքնորոշման սկզբունքի արգման վրա, գնահատելով Կանադայի օրենսդիրների պատրաստակամությունը զարգացնելու երկխոսություն եւ փոխադարձ շփումներ, ինչպես նաեւ հարավային Կովկասում տարածելու անդուրժողականություն եւ հարգանք մարդու իրավունքների ժողովրդի հանդեպ մենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի ներքո թորագրյալ падգամավորներս հայտարարում ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովում Արցախ-Կանադա բարեկամության ֆոնդ ստեղծելու մասին։ Օրակարգը հաստատվելուց հետո արդարադատության նախարար Արարա Դանիելյանը երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացրեց օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը, որն որպես օրենքներ ընդունվեցին ձայների մեծամասնությամբ։ Եվ եթե օրակարգի առաջին հարցում մտահոգություններ չհնչեցին, փոխարենը բանավեճի տեղիք տվեցին տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին են օրենքների նախագծերը։ Պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը հնչեցրեց իր բացասական վերաբերմունքը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի կապակցությամբ։ Մտահոգություն հայտնել եմ տեղական ինքնակառավարման համակարգի արկա վիճակի տեսլականի ապագայի վերաբերյալ, քանզի տեղական ինքնակառավարումը առանձնահատուկ ժողովրդական, որպես առանձնահատուկ ժողովրդական ձև ցավոք ունեք այն ինչ որ ունենք շատերիս լռության պայմաններում ունենք այն ինչ որ ունենք աճակատված քայքայված անօրինական համակարգ իսկ քիչ թե շատ ինստիտուցիոնալ համակարգ ընդունել ենք Արձագանքելով Էդուարդ Աղաբեկյանի տեսակետին Աշոտ Ղուլյանը նշեց, որ հարցի առընչությամբ մշտական հանձնաժողովներում բազմիցս մտահոգություններ են հնչել։ Միևնույն ժամանակ նա падգամավորներին կոչ արեց կողմ քվեարկել օրինագծին, հաշվի առնելով մի քանի նկատառումներ, այդ թվում. Նախ առաջին հերթին երևի հենց այդ նույն հանգամանքը, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը շատ կարևոր է, որպեսզի մեր երկրի կառուցվածքում ներքևից եկող այդ կառավարման համակարգը իրավական առումով անխոցելի լինի։ Մենք մեծամասամբ օբյեկտիվ երևի պատճառներով 2016 թվականի ապրիլից հետո ստիպված ենք գնալ ոչ ստանդարտ քայլերի, երբ որ ժամանակավորապես դադարեցրել ենք տեղական ինքնակառավարման մարմիններում համայնքի ղեկավարների հավաքանու ընտրությունները։ Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է այս օրենքին անդրադառնալը եւ խնդրում եմ բոլորի կողմ քվեարկել Բուրըն քննարկումներից հետո ի վերջո ընդունվեցին տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքները։ Ազգային ժողովն այսօրվա նիստում հավանություն տվեց նաեւ պետական վիճակագրության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, ներման մասին քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերին։ Նիստի ավարտին հնչեցրին падգամավորներ ուսանողների հայտարարությունները։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Արցախի մայր թատրոնում տոնը կնշանավորվի անվանի դերասանների հոբելյանական միջոցառմամբ։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Թատրոնն իր բնույթով մշակութային այն եռուն օջախներից է, որի յուրաքանչյուր օրն է տոն, հագեցած անընդհատ փորձերով, ներկայացումներով, ստեղծագործական մթնոլորտով։ Մեզ հետ զրույցում նշեց Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռոզաննա Խաչատրյանը, խոսելով թատրոնի միջազգային տոն օրվա խորհրդի ու նախատեսվող միջոցառման մասին։ Ընդհանրապես թատրոնի միջազգային օրն ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Արցախում նշվում է տարաբնույթ միջոցառումներով, եւ ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ դրանք բացառապես նույնպես գեղարվեստական ներկայացումներ լինեն։ Այդ օրը ամբողջ հատերային աշխարհը շատ տարբեր է նշում։ Փառատոններ, հոբելյաններ, ինչ որ մշքերտներ, այս առումով մեր թատրոնը ամեն տարի մի ձև անպայման նշվում է եւ այս տարի հոբելյանի տեսքով ենք անդրադառնում մարտի 27-ին։ Մայր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը անդրադառնալով օրվա արթիվ նախատեսվող հոբելյանական միջոցառման մանրամասներին տեղեկացրեց։ Նախատեսվում է նշել Արցախի թատրոնի լեգենդար երկու արտիստի Բենիկ Օվչյանի եւ Թամարա Մելքումյանի Հարությունյանի հոբելյանները, նրանք նաև արտիստական զույգ էին, ամուսիններ էին, երկար տարիներ փայլել են Արցախյան բեմին եւ իրենց տաղանդով, իրենց մեծ վարպետությամբ վարակել ոչ միայն թատրոնի իրենց խաղընկերներին, այլև հանդիսատեսին։ Թամարա Մելքումյանը 105 տարեկան է դառնում, Բենիկովչյանը 100 եւ մենք փորձելու ենք արժանավուն ձևով ներկայացնել եւ մեծարել նրանց։ Թատրոնի միջազգային օրը իր կարևորությամբ ու խորհրդով հավասարապես տոն է եւ դերասանի եւ թատերասերի համար։ Այդ տոնն աշխարի բոլոր թատրոնները համախմբելու առաքելություն ունի, համոզմունք հայտնեց Ռոզաննա Խաչատրյանը։ Համարում եմ արտիստի մեծարման օր եւ նաեւ թատրոնի նվիրալների եւ ինչու՞ չէ նաեւ թատերասեր հանդիսատեսների օր, այսինքն թատրոնը մեկ օր չէ, որ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի։ Այդ օրը համախմբվում է նաեւ աշխարհի թատրոնները, որովհետեւ բոլորի համար ուղակի թատրոնի տոնն է։ Ըստ գեղարվեստական ղեկավարի առաջիկա գործունեության համար իրեն սահմանած բարձր նշաձողը Արցախի մայր թատրոնի համար նոր առաջընթացի մշակույթի հիմնականն է։ Դա եւ ներկայացումների որակական չափանիշն է եւ թատրոնի կազմակերպչական եւ գովազդային եւ էսթետիկական, այսինքն այդ բոլոր առումներով թատրոնը սահմանել է նշաձող եւ ասեմ որ այն ցածր նշաձող չէ։ Կոլեկտիվ շատ ամուր աշխատանքի արվում, որ เป զի մի քանի քայլով թրիչ կապրի թատրոնը։ Խոսելով ընթացիկ տարում նոր բեմադրության հավանականության մասին Ռոզաննա Խաչատրյանը տեղեկացրեց։ Մենք այս տարի ունենք շատ կարևոր նախաձեռնություն, դա Արցախյան պատերազմին նվիրված թեմայով ներկայացումն է, որը այսօր արդեն ընթացքի մեջ է թատրոնում փորձերը գնում են։ Հերմինե Ավակյանի պատերազմ աչքեր ծաղիկներ գրքի հիման վրա է, որը իհարկե վերահասվել բեմականացման, կոչում է լուսաբացից առաջ։ Մենք նախատեսում ենք կամ մայիս, կամ սեպտեմբեր ամսին պետք է ունենանք գեղեցիկ եւ մեր մասին պատմող ներկայացում, ոչ էմոցիոնալ, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ չպետք է խաղալ մարդկանց զգացմունքների հետ, ուրիշ տեսակետից ենք փորձելու մոտենանք այս նյութին, բայց ամեն դեպքում ներկայացումը իհարկե իր հուզիչ կողմերը կունենա եւ ավելի փորձելու են գիտակցական կողմից ներկայացնել։ Նշենք, որ մարտի 27-ը որպես թատրոնի միջազգային օր աշխարհում նշվում է դեռևս 1961 թվականից։ Թատերական միջազգային տոնորվա խորհուրդը ազգերի միջև խաղաղության եւ բարեկամության ամրապնդումն է եւ աշխարհի բոլոր թատրոնների ու թատերական գործիչների համագործակցությունը։ Դուք լսում եք լուրեր Այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ տարվա երևի թե ամենաուրախ ու աղմկոտ միջոցառումը։ Դահլիճում 2018 թվականին ծնված մանուկների ծնողներն էին Տաշիր բարեգործական ընկերության հերթական ծրագրի շահառուները, ովքեր եկել էին ստանալու իրենց հասանելիք 4000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Միջոցառումն իսկապես տոնական էր, մանուկների լացնուցի ցաղը միախառնվել հաճելի տրամադրություն էր ստեղծել, որը տարածվել էր միջոցառման բոլոր մասնակիցների վրա։ Տաշիր ընկերությունների խմբի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը շնորհակալություն հայտնելով բոլոր նրանց, ովքեր որոշել են 4-րդ զավակն ունենալ, խոստովանեց, որ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից իրականացվող բոլոր ծրագրերից ամենաշատը այս մեկն է սիրում։ Հայը չի կարող չուրախանալ, երբ որ տեսնում է այսպիսի միջոցառումներ։ Ծրագրի շարունակականության հետ կապված Շաշիր բարեգործականը ամեն տարի ներկայացնում է տարվա մայիս ամսվան, ներկայացնում է նոր պրոյեկտները եւ նոր պրոյեկտների ներկայացնելու ժամանակ մենք նաեւ նշում ենք, թե ինչ պրոյեկտներ ենք շարունակելու, ինչ պրոյեկտներ ենք անելու։ Այսինքն հայտարարություններով դուք արդեն կկարողանաք տեսնել, թե ինչ նոր պրոյեկտներ ենք մենք կազմակերպում Արցախի համար, Հայաստանի եւ նաեւ Սփյուռքում գործող գաղթօջախների Միջոցառմանը ներկա էին Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, հայ ռաքելական եկեղեցու Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, Հայաստան համայնքական հիմնադրամի տնօրեն Հայկա Կարշամյանն ու բարձրաստիճան այլ այրեր։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը մեծ զրույցում անդրադառնալով բազմազավակության խթանման հարցում ծրագրի ունեցած ազդեցությանը ասաց հրաշալի դինամիկա է։ Տեսեք, 16 թվականից է ծրագիրը գործում։ Մինչև 16 թվականը մենք ունենում էինք 4-րդ երեխայի ծնունդ մոտավորապես 150, 155, 160 ընտանիքներում։ Ծրագրի մասին հայտարարելուց հետո առաջին իսկ տարին 2016 թվականին մենք ունեցանք 213 ծնունդ։ Հաջորդ տարին 230, այս տարի արդեն 201։ Մոտավորապես 25%-ով աճել են 4-րդ երեխաների ծնունդները մեր արցախյան ընտանիքներում Բազմազավակ ընտանիքներին իր օրհնության խոսքը բերեց Պարքև Սրբազանը, կարևորելով ընտանիքի դերն ու նշանակությունը ազգի ու պետության համար։ Ծնելիությունը, բազմազավակությունը պետության հիմքն է, ժողովրդի հիմքն է, եկեղեցու բանակի հիմքն է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք ունենք հայորդիներ, նվիրյալ զավակներ, որոնք գիտակցում են որ բազմազավակությունը խիստ պահանջված է ազգի համար եւ իրեն կարողանում են այդ վսեմագույն նվիրական առաքելությունը կյանքի կոչել դրանով իսկ մեզ բոլորիս գոթե պնդել Ծրագրի շահառուները ստացան վկայագրեր, որով պետք է դիմեն Արցախ բանկի ցանկացած մասնաճյուղ եւ ստանան գումարը։ Ինչպես են ծախսելու գումարը հարցի պատասխանները տարբեր էին։ Կան հոգսեր կա, դրա վրա պիտի ծախսենք, կիսակառույց տոնոնինք, պիտի սարքենք կիսակառույցը, լրացնենք։ Կենցաղային տեխնիկա, լվացքի մեքենա, սառնարան, Ունես չի որ երեխա ենք ունեցել ծրագրի մասին իմանալով։ Ունես չի որ էլի կարող է երեխա ունենանք, որ կարող է տուն կամ էս կամ այն։ Ամեն ինչը ես ստեղծում եմ իմ ձեռներով։ Ուղղակի երբ որ կա օժանդակություն, նաև դրա համար էլ շատ գոհ ենք։ Ինչի վրա եք ծախսելու արդեն որոշել եք։ Այո, տուն եմ գնել եւ դեռ պարտքեր շատ կա։ Պարտքերի մի մասը կփակեմ։ Ունեմ 4 երեխա, 4-ն տղային։ Եվ շնորհակալություն Տաշիր հիմնադրամին, Սամվել Կարապետյանին, որ նման բարեգործություններով է զբաղված եւ նման ընտանիքներին օգնում է։ Դա առաջ գնալու մեծ հնարավորություն է։ Կշարունակվի արդյոք ծրագիրը 2019 թվականին նույնպես բարձ կդառնա մայիսին, երբ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը կհրապարակի ընթացիկ տարվա իր ծրագրերը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանսկը բեռնատար ավտոմեքենաների համար փակ է, իսկ մարդատարների համար դժվարանցանելի։ Դժվարանցանելի է Սոտք Խարվաճար ավտոճանապարհը։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ յենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Ստեփ Անզմիդալլարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Թորկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություններ։ Հարգելի քաղաքացիներ, Սույն թվականի մարտի 29-ին ժամը 11-ին Ստեփանակերտ քաղաքում անցեկացվելու ուսումնական մարզում Ստեփանակերտ քաղաքի քաղաքացիական պաշտպանության կառավարման կետերի եւ բնակչության գործողությունները օթային տագնապ եւ օթային տագնապի ավարտ ազդանշանների տրման դեպքում թեմայով Խնդրում ենք շչակների, սիրենաների ձայնը լսելուն պես պատսպարվել ձեր կամ մոտակա շենքերի նկուղային հարկերում։ Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի ապրիլի 5-ին ժամը 19-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կկայանա Florence Band խմբի բարեգործական համերգը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 047 94 11 19 հեռախոսահամարով։ Եվ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյան, նախալեռնային շրջաններում ձնախառն անձրև, հովտային գոտիներում անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։